D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, d'Liewe vum Begrënner vun der Bahá'í Relioun, Bahá'u'lláh. Um Mikro de Jean-Marie Nau. An dëser Rubrik kucke mer eis d'Liewe vum Begrënner vum Bahá'í Glawen e bësse méi genau un. A senger Kandheet schonn huet Bahá'u'lláh aussergewéinlech Qualitéite bewisen. Mat 14 Joer war hien beim Haff vum Kinnek, berüümt fir seng Wäisheet a säi Wëssen. Bahá'u'lláh war 22, wéi säi Papp gestuerwen ass. Hien huet sengem Papp seng Karriär bei der Regierung net ageschloen, mee huet seng Zäit domat verbruecht, den Ënnerdréckten de Kranken an den Aarmen ze hëllefen. Fënnef Joer méi spéit huet Bahá'u'lláh dem Báb säi Message akzeptéiert. Hie sot, dass den Dag vu Gott ganz no wier, den Dag wou eng nei Manifestatioun vu Gott Weltfridden, Eenheet a Gerechtegkeet brénge géif. Mee sou e Message z'akzeptéieren, war verhängnisvoll well déi, déi deemools a Persien regéiert hunn, blann duerch hir eegen egoistesch Wënsch, sech et zum Zil gemaach haten, d'Unhänger vum Báb op eng ganz grausam Aart a Weis ze verfollegen. Sou koum et och, datt Bahá'u'lláh véier schrecklech Méint vu gréisster Nout an engem däischteren, ënnerierdesche Prisong verbruecht huet. A grad do huet Gottes Geescht seng Séil gefëllt an him offenbaart, dass hien deejéinige wier, op deen d'Leit zu allen Zäiten drop gewaart hunn. No véier Méint an engem däischtere Lach krut Bahá'u'lláh alles geholl, wat en hat, an hien a seng Famill goufen an den Exil geschéckt, an der batterer Keelt vum Wanter. si se laanscht déi westlech Bierger vu Persien op Bagdad gereest. Bagdad war deemools eng Stad am Ottomanesche Räich an ass haut d'Haaptstad vum Irak. Wierder kënnen net beschreiwen, wat si alles erlidden hunn, wéi si Honnerte vu Kilometeren iwwert äis a schnéibedeckte Buedem goungen. op hirem Wee zu dëser schicksalsbeluedener Stad. D'Bekanntheet vu Bahá'u'lláh huet sech séier duerch Bagdad an aner Stied an der Ëmgéigend verspreet, a méi a méi Leit koume bei d'Dier vun dësem Prisonéier am Exil, fir hire Seegen ze kréien. Mee do waren der e puer, déi iwwert seng Berühmtheet jalous goufen. Ënnert hinne war den Hallefbrudder vu Bahá'u'lláh, Mirza Jahjár. deen ënnert sengem Schutz gelieft huet. Hien huet sech géint Bahá'u'lláh geriicht an huet geduecht, dass d'Unhänger vum Báb, déi him zu där Zäit grousse Respekt gewisen hunn, hien als hire Leader akzeptéiere géifen. Hie wosst net, datt doduerch, dass hien sech géint d'Manifestatioun vu Gott geriicht huet, hien seng eegen Nidderlag erbäibrénge géif. Well wann eng gëttlech Manifestatioun erschéngt, kënnen nëmmen déi op eng wierklech Éier hoffen, wa si och a sengem Déngscht liewen. Souguer déi allernooste Famill duerf net vergiessen, datt hien à part ass vun allen anere mënschleche Liewewiesen an datt hien e Rank huet, dee soss keen deele kann. Dat, wat de Mirza Yahya, dem Bahá'u'lláh säin Hallefbrudder, alles ugestallt hat, huet am meeschten Oneenheet ënnert den Unhänger vum Báb bruecht an huet Bahá'u'lláh vill Misär gemaach. Onverhofft, enges Owes, ouni enger Séil eppes ze soen, ass e vun doheem fortgaang, fir an d'Bierger vu Kurdistan ze goen. Zeréckgezu vun der Welt, huet Bahá'u'lláh do gelieft Beschäftegt mat Gebiet a Meditatioun. An enger klenger Höhl huet hie gewunnt an huet vu Waasser a Brout gelieft. Kee wosst säin Numm oder vu wou en hierkéim. Mee dunn, lues a lues, hunn d'Leit aus der Ëmgéigend vun him geschwat als deen ouni Numm, e groussen Hellegen, dee säi Wësse vu Gott krut. Wéi du säin eelste Jong Abdu'l-Bahá vun dësem hellige Personnage héieren huet, huet hien doranner direkt säi Papp erkannt. Bréiwer sinn extra duerch en Iwwermëttler bei hie geschéckt ginn, wou Bahá'u'lláh mat vill Léift gebiede gouf, dach zréck op Bagdad ze kommen. Hien huet dat dann och akzeptéiert, an domat war eng schmäerzlech Trennung, déi zwee Joer gedauert huet, zu Enn. Souwäit zum Liewe vu Bahá'u'lláh. Wéi säi Liewe sech weiderentwéckelt, gitt Dir d'nächst Woch an eiser Rubrik gewuer. A wéi ëmmer gouf Iech dës Rubrik offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í.